يفداهم الحديث حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه كم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصي شنيد رسول الله صلى الله عليه وسلم داره دعا ميكونه در نمازش از الله بنيكي یاد نمیکنه به خوبی ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم و درودم بر الله صلی الله علیه صلوات نمیفرسته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجل هذا عجلك آداب دعاست التحیات و المبارکات و الصلوات و بعد اون صلوات ابراهیم آداب دعاست تحیات اولی و تحیات دومی چنانچه امام شافعی رحمه الله میگه از رسول الله صلی الله علیه و وارده که صلوات ابراهیمی هم در تحیات اولی میگفتن هرچند که بعدا بعضی از شافعی ها مثل نووی فتوا دادن که نه تا اشهد ان لا اله الا الله کفایت میکنه نه تا انک حمید مجید التحیات تا آخرش انک حمید مجید اون چیزی که از روش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شده خب این شخص دعا میکنه قبل از اینکه الله را ستایش بگه و درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرسته میگه عجل هذا عجله کرد ثم دعاه فقال له سپس او را صدا میزنه میگه بیا او لغیری اذا صلى احدكم اگر کسی شما نماز خون فلیبدا بتمجید ربه الثناء علیه کسی اومد وارد نماز شد الله را تمجید بگه او او را ستایش بگه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سپس صلوات بفرسته رسول الله ثم يدعو بعد بما شاء سپس اون چیزی که میخواد از دعاها را برای خودش دعا بکنه ولی خصوصا این بحث آخر نماز اونجایی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه با اون جایگاه والاش با اون بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش که عشره مبشره به جنت درست یا سعجر مبشره بالجنه هست میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم از باب نیاز حاجتش یا رسول الله دعای آدم بده کجا بگه آخر و انتهای نمازش اونجایی که نمازش تمام میشه با این قرب با این قربت و با این نزدیکی که به الله جل و علا با این وسیله که گذاشته میخواد به الله نزدیک بشه میخواد متوسل بشه با این عبادت و طاعتش به اینکه از اون جایگاه مولا محروم نشه یا رسول الله به من یاد بده علیه الصلاه و یاد بده چی بگم اونجا چه دعای خاصی هست که من بگم که اون نیاز من برآورده بشه اون حاجت من برآورده بشه اون جایگاه والا که کنارت باشم در بهش برام حاصل بشه هم موقع دارن دیگه تو ذهنشون اینه دعایی میخوان که از اون شرف محروم نشم مثل صحابی که میاد یا رسول الله بگه علیه الصلاه و السلام من میخوام رفیقت بشم در بهش قال اعنی على نفسك بكثره السجود و نماز زیاد خودت یاری بده به اینکه برسی به اونجا تلاش کن به اینکه برای رسیدن به اینکه به اون جایگاه برسی با نماز زیاد و طاعت و عبادت همینطوری نیست با عملت که تو به اون جایگاه میرسی نه با ادعا عین علی نفسک بکثرت السجود و نماز زیاد تو به اون جایگاه میرسی نمازی که درش خشوع باشه بدون این تحیات چیه بدون تو داری متوسل به چی میشی بعد از این تحیات و ستایش الله با اون خلقه آفرینشش با اون اقرارت به شهادتین اشهد ان لا اله الا الله و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و سلم که این چنین فضیلتی داشت بعد از اون اللهم انی اعوذ من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب إن دعيك رسول الله صلى الله عليه وسلم دادن که بعد از تحیاتمون بگیم بعد از اون ابوبکر صدیق یه إيه چیز خاصی خاص که اصلا به من دعایم یاد بده که من بگم گفت که چی بگو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ظلمت نفسي ظلما كثيرا ابو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول یاد بدرجه الهي اقراركم بان ظلم بسیارت ابو بكر الصديق لا تحزن ان الله معنا ان الله معنا الله با ان دوتا بود در اون غار این شرف و این مقام پیدا کرد که با اشرف خلق از مکه بیاد به مدینه بگو ای إيه ابو بکر صدیق بگو انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا اقرار کن به فقرت نیازت به رحمت الهی به مغفرتش که تو را ببخشه مشمول مغفرت و رحمتش قرار بده این چیه؟ بندگی و افتقار توسل به حالت به به حاجتت ثم یصلی على النبی صلی الله علیه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء دعا چیزی که میتونی منتظر نباش که انک حمید و مجید بگی یا اللهم من اعوذ من المأثن المغرب سلام بدی تأنی کن صبر کن این نمازت خوندی برای این دعا که نمازت خاتمه بشه با اون دعای خاص برای خودت تو محتاج این لحظه ای تو به احتیاجت ایستادی به این نماز اومدی تو محتاجی الله که محتاجت نیست تو از در نیازمندی اومدی نماز صبح بیدار شدی تو محتاجی تو محتاجی روز قیامت به سرات تو محتاجی که لخت و عریان از قبرت بیرون میای وقتی که انسان بفهمه محتاجه الله اکبر که میشنوه سراسیمه بلند میشه نمیتونه شیطان برش چیره بشه بس بسش بکنه خوابالود نمیتونه چشمش باز بکنه نه بلند میشه حی علی الصلاه که شنید دیگه تموم دل از دنیا میکنه الله مرا فرا خونده حی علی الصلاه الله مرا صدا زده الله اکبر با اون نام بزرگش الله اکبر الله از همه چیز بزرگتره از اون دنیا از خودم بمیرم ولی نمازم از من فوت نشه الله مرا فرا خونده الله اکبر این بندگیه این عبادت الله جل و علا که باید در دل تک تک مها بیاد اجدهمین حدیث حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه رضي الله عنهما نماز بخندم أبو بكر وعمر هم همراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدان فلما جلست بدأت بالثناء على الله نشاسا در نماز شروع کردم با الله جل وعلا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبس درود في بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي تحيات قفته صلوات فرسادت دعا كرم بري خدم فقال النبی صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و بکر و عمر هم رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و بلند میکنه به ابن مسعود میگه سل تعطه سل تعطه بخواه الله بهت میده بخواه الله بهت میده این پاداش اون خشوع در نمازه پاداش یاد الله با اون عظمت التحیات لله المبارکات لله الصلوات لله الطیبات لله الله را این چنین ستایش گفتی دونستی که چی داری میگی بعد درود فرستادی بر اون اشرف خلقی که الله آفریده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درودت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد نیکیست از الله با اون فعلش و انتخابش و اختیارش بار ما مرا همینطوری خلقت نکردی که در این دنیا عبس باشم بیهوده باشم نه اشرف خلق را برای هدایتم انتخاب کردی او را برگزیدی تا اینکه من نجات بیابم از عذابت از خشمت بار اقرار دارم اون زمانی که تو خشم ببرزی راه نجاتی از خشم تو نیست والله انسان باید بترسه از خشم الهی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما روز قیامت که بندگان خشم میشن الله خشمی ورزیده که گاهی چنان خشمی نداشت. خورشید و مسخرشون کرد میلیاردها ستاره را مسخرشون کرد برایشون زمین آفرید آب آفرید حیوان و ماهی و پرنده آفرید درخت و باغ و بستان آفرید کوه و دشت و دمن آفرید چشم و گوش و تن آراسه ای بنا داد بعد بنده سرکشه زورش میاد نماز بخونه بگه بار الله شکرت سپاست به نماز بیسته دو کرد نماز بخونه سپاس الله را به جا بیاره افتقار و بندگیش را به درگاه الهی اقرار بکنه بگه بار الله محتاج به درگاهتم به کوتاهیش اقرار بکنه بار الله نتونستم حق عبادت تا به جا بیارم این همه مخلوق رو برای کی آفرید این تن و جان رو برای کی آفرید این قلبی که در تن تو گذاشت که داره این چنین میتپه اون لحظه ای که خش ببرزه بر تو بگه کن فیکون بشه اون قلبی بیسته که تو رو نجات میده مگر نه اینکه من تو مملوکیم مگر نه اینکه الله مالک من و توست مرگ و زندگانی به دست اوست مگر نه اینه اقرار مگه نداریم و تحیات یعنی چی مرگ و زندگانی به دست الله این قلبی که داره الان میتپه این انرژی و این برقی که با اون داره این خون را به درون تنت تزریق میکنه در اون رگا میفرسته اون لحظه ای که الله بخواد اون برق و اون انرژی را ازش میگیره میسه یک تکه گوشتی که بیشتر نیست به فرمان الهی داره میتبه داره تسبیح الله میگه قلبت قلبت میدونه الله داره او را آفریده مالکش اللهه اون لحظه ای که بخواد الله بهش میگه اذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون اون لحظه ای که الله بخواد میگه به اون قلب دیگه الان وقتت باتری تموم شده الان دیگه باید بیستی الان دیگه وقت تفیدنت نیست ازت میگیره جانت با همین قلب زنده است با همین روحی که در تنته اون لحظه ای که بخواد ازت میگیره مالک توست نباید ملک الله و عظمتش رو در خودت بیابی نیازت احتیاجت قلبت بد بزنه چی میشه قلبت خراب کار بکنه چی میشه ولی انسان کفران نعمت میکنه انسان ناسپاسه انسانه عظمت الله را جلو چشش نمیاره ولی اگر اووردی الله را شناختی الله را یاد کردی این چینی اینه که رسول الله صلی اللہ علیه مجدگانی میده بگه ابن مسعود سل بخاطر از الله چنین یاد نیک از الله کردی سل تو الان بخواه الله هم برات اجابت میکنه سل تعطى الزهومين حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وما دي ورد المسجد سدي يقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد سلوات بفرس آل محمد سيكون بیاری در كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم رهروان راهشن نا اون آلی که ها فکر میکنن ساداتن و قریشی ها هستن و نوادگان علی بن ابی طالبن خیر آل رسول الله صلی الله علیه و سلم رهروان راهشن اگر قرار باشه آل رسول الله صلی الله علیه و سلم قریش باشن پس باید ابو لهب هم جز این آل باشه خیر اونها جز آل رسول الله صلی الله علیه و سلم نیستن عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی در دعای ما شریک نیستن چون جهنمیه چون سوره در شأن جهنمی بودنش نازل میشه تبت ید ابی لهب و تب ما اغنى عنه مال و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب جاش جهنمه پس آل رسول الله صلی الله علیه و ایل تبارش نیستن آل رسول الله صلی الله علیه و پیروانشن چنانچه الله جل و علا به نوح علیه السلام میگه زمانی که میخواهد فرزندش نجات بیابه میگه ان ابنی من اهلی فرزندم از ایل منه از خانواده منه الله جل وعلا خطاب اسباب نکوهش به نوح میگه میگه انه ليس من اهلك از اهل تو نیست اهل رسول الله صلی الله علیه و و خاصش پیروانشن رهروانشن مدی وارد مسجد شدی درود بفرست بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و آل و پیروانش ولی اللهم افتح لي ابواب رحمتك درهای رحمتت را بر من بکشا بار راه نماز رحمته و اذا خرج اگر اومد بیرون از مسجد فلیسلم علی النبی صلی الله علیه و سلم بازم صلوات بفرسته اللهم صل علی محمد و علی آل محمد وليقل سپس بگه اللهم عصمني من الشیطان الرجيم حالا مسجد بیرون اومدی مسجد جای شیطان نیست اومدی برای رحمات الهی رفتی بیرون از مسجد پناه ببر به الله از شر شیطانی که در کوچه و خیابانه و در خونه و منزله بار الله مرا دست شیطان رجیم نجات بده حدیث در ابن ماجه هست و حاکم و حاکم هم تصحیح میکنه هم ذهبی الى آخر حدیث صحیح ولا حدیث دیگر هم داریم که در شأن دخول مسجد اومده ولی خب اینجا این یاد کردم از باب یکی از جایگاه هایی که مشروع ما سلوات بفرستیم شب جمعه یه طرف آخر نماز یه طرف به هنگام دخول مسجد و خروج مسجد هم از طرف دیگر خب جمعا اینجا 19 تا حدیث داشتیم مجموع این حدیث در صحیح ترغیب است سعی ترغیب و ترهیب امام منذری که آلبانی هم تصحیح کرده بعد یک حدیث اینجا من نگفتم 20 حدیث که ضعیفه بعضی از علما تضعیفش کردن بعضی از علما تصحیح ولی خب اون چیزی که بیشتر محدثین برش هستن تضعیف حدیثه اون حدیثی که درش هست که رسول الله صلی الله علیه و اگر یک سوم شب میشد میگفت یا ایها الناس اذكروا الله اذكر الله جاءت الراجفه تتبعها الرادفه بعد اون صحابی میاد که میگه که چقدر از صلوات رو براتو تو بعد میگه همه ذکر تو فقط صلوات قرار بده بعد رسول الله بهش میگه ایدن هم همک دیگه هم غمت برآورده میشه و یغفر لك ذنب گناهانت هم بخشیده میشه ولی خب گفتم این حدیث صحیح اینه که ضعیفه جمعا فواید این حدیث احادیثی که گفته شد این 19 تا حدیث من فقط ازش مرور میکنم فوایدی که درش هست بیش از 30 تا فایده هست یک صلوات خاصه الهی از من و تو الله هم از ما خواسته که چی ازش اطاعت بکنیم اطیع الله دوم الله جل و علا درود و صلوات بر پیغمبرش میفرسه یا ای الذین آمنو صلوا علیه و تسلیما چرا ان الله و ملائکته یصلون علی النبی چون میفرستن تو بفرست درسته از باب اقتدای به الله جل و الله میفرسته پس منم میفرستم شأن مکانت جایگاهه موافقت ملائکه هم همینطور سوم دوم الله سوم ملائکه چهارم ده تا ثواب گیرم میاد ده تا صلوات ده تا درود از الله جل و علا درودی فرستادی بر رسول الله صلی الله علیه و ده تا درود میابیم ده تا درجه در بهش بالا میریم ششم ده تا گناه از ما محو میشه هفتم ده تا حسنه برای ما نوشته میشه هشتم سبب قبول دعاست چنانچه در حدیث مسعود داشتیم سل نهم سبب شفاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعه دهم سبب کفاره گناهانه نه تنها اون ده تا گناه هر چی بیشتر بفریزی گناهانت بیشتر مح میشه کفاره گناهانه سبب میشه روز قیامت با الله نزدیکتر بشی با قربت به رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چقدر صلوات بیشتر بفرستی قربت و نزدیکی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر میشه دوازدهم سبب میشه که الله یاد نیکی در ملأ علا بکنه و فرشتگانم یاد نیکی بکنن از تو و محبت در دل بندگان کاشته بشه سبب پاکی دلت میشه اون سلوات سبب بندگیت میشه افتقارت نیازت ابرازش ابراز اون بندگیت به الله جل و علا سبب میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم جوابت بده بر تو درود بفرسته در اون قبرش بر تو جواب سلامت بده دعای سلامی بکنه از الله سلامی بر تو بخواد سبب میشه که اون مجلس مجلسی باشه که الله ازش خوشنوده نه اون مجلسی که روز قیامت حسرت و ندامت میشه تقریبا 20 شد بیشتر شده سبب میشه که حقیر نشی به درگاه الهی بخیل نشی سبب میشه که دعات سجابت بشه و با اون توسلت سبب میشه که الله دعات رد نکنه سبب میشه که راه بهش را الله نشونت بده وگرنه راه بهش را اشتباه میری سلوات سبب اعانتت یاریت بر عمل صالح اون چیزی که ابراهیم گفتیم از الله میطلبید ارنا مناسکنا سبب میشه که الله یارید بده در وسیله نجاتت که چه وسیله را بگیری برای نجاتت نه صلوات رو نگیری خودت عذاب میبینی خودت در جهنم میفتی سبب میشه که مجلسی که درش میشینی مجلس پاک بشه فرشتگان حلقه و گرداگردش حلقه بزنن ما من مجلس یجلسون و یذکرون الله الا وحفتهم الملائکه مجلسی نمیشینن یاد الله را نمیکنن برای ذکر الله نمیشینن مگر اینکه فرشتگان فرشتگان گرداگرد آنها حلقه بزنن حفتهم الملائکه و نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه فضیلت ذکر صلوات مجلسی نیستن که درش یاد الله و صلوات بر رسول الله باشه مگر اینکه فرشتگان گرد گرد بشینن الله رحمات خودش و سکناتش نازل بکنه بر اون مجلس این برکت این خیرات خیر الهی که الله داره سرازیر میکنه بر اون مجلس با اون ذکر و یاد انسان مشمول رحمت الهی میشه رحمات الهی داره نازل میشه و سبب پایداری محبتت به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه محبتت عمیقتر میشه محکمتر میشه هرچی بیشتر یاد مصطفی صلی الله علیه و سلم بکنی وابسته‌تر میشی محکمتر میشی سبب میشه که چی پای بندیت قوی تر بشه اما اگر غافل بشی پای بندیت ضعیف تر میشه اینو حواست باشه پای بندیت سبب استقامتت میشه سبب محکمیت میشه استواریت میشه ضعیف شدی ضعیف شدی ضعیف شد در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم راه را اشتباه میری بر پر صراط و سعی کن با درود فرستادن و اسباب درود را فراهم کردن با خوندن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم محبتت را به رسول الله بیشتر بکنی و خودت را با اون یاری بدی که همراهش باشی و همراهیش بکنی در بهشت همچنین سبب میشه که مشمول محبت الهی بشی قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله سبب میشه الله تو دوست داشته باشه با این سلواتت با این درودت سبب میشه که چی الله تو هم ببخشه یغفر لكم ذنوبکم سبب میشه که الله تو را هدایت بکنه الله جل و علا تو را نجات بده از مصیبت ها از غم ها سبب میشه که در اون سرای برزخی رسول الله صلی الله علیه و آله یادتو بکنه فرشتگان یادتو بکنن براش شاید اینجا خلق الله تو رو نشناسن ولی اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله تو معرفی میشی براش فرشته میاد میگه فلانی سلام بر تو فرستاده کفایت نمیکنه برای بنده این, این همه فضیلت سلوات ما شکر سپاس الهیه داریم شکر سپاس الله را به جا میاریم الله از ما خواسته ما به استجابت میکنیم این شکر سپاس الله و اطاعت الله جل و علا در مقابل اون چیزی که از ما خواسته آخرش انتهاشم سلوات ما دعاست دعا احتیاج نیاز افتقار بندگی است و ما در مقابل این بندگی ما در مقابل این بندگی ما افتقار ما که داریم ابراز میکنیم با اون سلوات داریم میگیم بار الله ما محتاج تو هستیم داریم درود بر رسول الله صلی الله میفرستیم ولی در حق خودمون داریم دعا میکنیم که مشمور رحمات الهی بشیم این بندگیه سلواتت بندگی به الله جل و علا ابراز اون بندگی است خب به همین قد اکتفا میکنیم مجلسمون رو خاتمه میدیم با دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم آنچنانچه در خطاب مجلسش دعا میکردن اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد